Radio 021. Redakcija naučno-obrazovnog programa. Glavni odgovorni urednik Dragan Đajić. Važno saopštenje. Poštovani slušalci, pre nego što počnemo emisiju, dužno smije da vam ukažem na sledeće. Sadržaj današnje emisije nije primeren osobama mlađim od 18 godina, srčanim bolesnicima, ljudima koji imaju psihičke tegobe, te svima onima koji se mogu svrstati u gadljive osobe. Zbog toga molimo ljude koji spadaju u navedene kategorije da isključe svoj radioprijemnik ili promene stanicu. Nadam se da ćete ovu preporuku shvatiti kao obavezu. čekaj, prvo malo počinješ sa muzikom, li i onda kažeš tog šovu, braći recimo četiri takta ovoga. Če, ili četiri takta ona, okej? Okay. Ako, ja ću da ti brojim. Ima čovjek za brojanje. I četiri on... suva takta ovoga. A može da se kaže i prvo iz dlake, pa posle vidi tog show Braći Butki. Znači, mi moramo... Vi sad slušate tok show Braći Butki. E, vi ćete tek da slušate, jer tek, tek sada počinjete da, da slušate. <laughs> Ako ne, sad ali, slušate Radio 021, onda, slušate, onda, onda Vi slušate talk show Braće Butkaj, i njihovu emisiju Niz dlake. I onda ne znam, gitara, gitara, gitara do onih duvača finika, Ili negdje drugde, nemam pojma, vidjet ćemo šta je okej. Okay. Slušate sada niz dlake, talk show braće Butka danas će nam trebati mnogo snage, mnogo srpljenja, mnogo samokontrole. Verujem da će se mnogi potresti jer tema o kojoj nameravamo da govorimo je izuzetno teška. Neću pretjerati ako kažem najteža do sada. Zato još jednom molim sve mlađe, ali i sve preosjetljive osobe, bez obzira na pol i dob, da ugase radio. Nemojte dozvoliti da zbog jedne radio emisije imate traume čitavog života. Zaista imam problema da počnem današnju emisiju. Naš gost je gospodin Jasmin Rudonja. On nije poznata ličnost. On izgleda sasvim normalno, čak bih rekao pristojno, ali ono što je namerio da uskoro učini može ga vinuti u svet onih koji se nikada ne zaboravljaju, o kojima pišu najpoznatije svetske novine, čija slika obilazi zemaljsku kuglu danima i čije se mesto trajno urezuje u koru drveta koje se zove istorija. da izbegnem je izvesna doza trivialnosti koja bi mogla da se pripiše početku ove naše priče. Naime, ljudi lako mogu da pomisle kako je ovo već toliko puta prežvaka na tema koju je davno trebalo ostaviti nekim prošlim vremenima, koju smo toliko žvakali i varili da više nema šta da se kaže, ali naš današnji gost je tu da nas sve upravo uveri u suprotno. Kao što znate, 31. marca se opasno približio. Jako značajan datum je u pitanju, mada se svi trude da mu umanje značaj pa čak i da ga ignorišu. Iz inostranstva stižu signali o spremnosti međunarodne zajednice da produži rok za isporučivanje Slobodana Miloševića Haškom tribunalu. Vlast se ponaša kao čardak ni na nebu ni na zemlji, a narod je zabrinut. Kako oni koji svoju sudbinu više ne žele da vezuju za Miloševića, tako i oni koji, pozivajući se na čast, ne žele da ruše vekovno taložen patriotski naboj. Šta će se desiti 31. marta i da li će se desiti ono što mnogi očekuju i priželjkuju, a sa druge strane ono što mnoge plaši, to zaista ne znamo. Ono što ja znam doduše ne u detalje i što želim da i vi znate je činjenica da će 31. mart ili bilo koji drugi datum sa istom posledicom naš cenjeni gost dočekati potpuno spreman. Dame i gospodo, kao što rekoh, u studiju Radija 021 je gospodin Jasmin Rudonja. Dobar dan. Dobar dan. Možete me slobodno zvati JR, jer tako me već godinama zovu prijatelji i komšije, svi ljudi, poznanici i uopšte oni koji me znaju. Sjajno, JR, to mi je daleko lakše. JR, vi pripadate onima koji podržavaju Miloševića, onima koji pripadaju patriotskom bloku, koji su pre nekoliko dana mitingovali u Beogradu. Pa to je samo delimično tačno, jer ja se ne mogu u potpunosti da se pro, po, poistovetim s njima. Ja sam do bio na mitingu, ali me zabrinula doza neiskrenog obožavanja koji sam primetio bar kod polovine on, od ono 50.000 ljudi što je, što je tapšalo. Znate i kod nas, kao i kod nove vlasti, i maten iskrene i ne iskrene. Oni što ne znaju gde će pa ostaju su Imate raznih prava, raznih, raznih e, ljudi, a, a šta da vam kažem, prava ljubav, pravi iskreni patriotizam se teško nalazi. Jasno mi je, samo ja bih vas zamolio da što brže pređemo preko teme koja se zove ljubav prema Miloševiću jer ja sam već rekao da se bojim trivialnosti. Mi smo dosta govorili baš o temi ljubav prema Miloševiću. Mnogi od naših gostiju su ovdje otvorili srce, pa verujem da našim slušalcima to nije toliko zanimljiv deo. Ja ću da prihvatim ovo što ste rekli, ali ću da dodam da prihvaćam iz razloga što ste jedini mediji koji izlazi i nama u susret. Pa da nije u redu da me ograničavate kad ste me već pozvali. Pa ja ovo govorim zaista namjerno Uveravam vas da naši slušalci jako dobro znaju o toj ljubavi. Tu temu smo absolvirali, mogu bih reći. U redu. Ja želim samo da podvučem da je moja ljubav prema Slobodanu najveća svih ljubavi prema Slobodanu za koje ste do sada čuli, koje ste do sada videli i koje će i, i, i koje ćete i koje tek mogu da se izrode to bi želeo da podvučem najdebljom olovkom i to će se i pokazati istinito i to i nedvosmisleno, što će biti jasnije vašim slušalcima. U redu, vi ste bili na mitingu, ali ne idete u Užičku ulicu da stražarite. Ja sam na mitingu proveo se, ali u Užičku ne idem. Ne idem na stražu, ali idem često noću kad straže nema. Kad straže nema? Jeste jer oni, oni imaju neki drugi režim. Da, ne znam da li naši slušalci znaju, straže ispred kapije Užičke 11 izvode se u dnevnim smenama od 8 ujutro do 8 uveče. Jeste, i ako, će da ga fato ima da dođu noću i da ga odnesu a straža, može ujutro da se češe. To vam je skroz glupost. A recite mi da li je tačno da neki tamo štrajkuju glađu? Pa znate kako, i to je budalaština svoje vrste. Jedan mi se falio kako štrajkuju. Kaže J.R. Malo se zna, ali da ti ja kažem da mi tamo gotovo svi od narodne straže delimično štrajkujemo glađu, pogotovo između obroka, dok neki žive samo na infuziji, mada i tamo ima problema jer pošto nema fiziološkog rastvora u dovoljnoj meri da se koristi infuzija koja vodi poreklo od svinjetine i prasećih ovih prerađevina i to onda koriste. Znate, a to onda opet teško podnose stariji građani sa holesterolom koji u nedostatku kvalitetne infuzije direktno u vene ušpricavaju supu u kocki ili skesice kesice. To mi je moj dobar poznanik pričao. Kaže, on je dva dana za vreme telimičnog štrajka glađu, živeo na infuziju od mesnog toručka i paštete od lavačke džigerice i ne može, kaže, više da vidi konzerve. Boja glasa vaša toliko je divna, toliko mi godi da vam ne mogu kasti. A u čemu je poenta? Taj štrajk glađu, ja za to nisam znao. A pa poenta u štrajku glađu je u njegovoj naučnoj definiciji. Svaki štrajk pa i ovaj ima neku definiciju. Ova je takav da su propozicije sljedeće. To mi sve čovjek govorio. Ne sme da se jede na usta, ostale varijante su dozvoljene. To je prva teza, naučna teza ovog štrajka. E, neki čak od šlekača imaju i kateter prikačen na želudac pa sa prekidačom onda dovode i odvode e, hranu i kroz taj kateter gude, e, ovaj, kuraju delove već sažvakane svinjetine, prasetine, jaja, rezance Koje im svakodnevno dolose ili sami građani koji podržavaju taj štrajk koji podržavaju Slobodane ili šira familija a postoji tu i delimični štrajk, znači jedna, jedna varijanta tog delimičnog štrajka zbog toga što se ne jede među obracima Sjajno. Ja mu kažem, jebeš taj vaš štrajka, ga držite u tajnosti. A vi niste pristalica štrajka? Ovako štrajka u tajnosti sigurno nisam. Štrajk ovaj, nije taj štrajk dovoljno promišljen, ne verujem da bi bilo efekta. Ja sam od malena proučavao Onaniju, a i danas se dosta bavim i s njome i ovo njihovim izgleda kao onanistička metoda. Imate zadovoljstvo, imate efekat, ali nemate željenu posljedicu. I ovi na zapadu i slikaju onako iz i niko ih ozbiljno ne shvata jednostavno se sprdaju, sa, sa, sa njima tamo. A to ko čoveka mene boli, ali ne zbog njih, nego zbog sebe i Slobodana. ćemo čuti najnovije vesti, pa ćemo onda nastaviti sa emisijom. Ja se izvinjavam. Samo poštaj. Talk show braće Budkaj.

slušalci u studiju Radija 021 je gospodin Jasmin Rudonja ili JR. Ja ne bih ponavljao priču o ovima koji su se eventualno sada uključili, ali mislim da ćemo tek doći do, do ključnog momenta. Vi ste bili jedan od mnogih nemih posmatrača koji u dubini duše žale što je situacija takva, ali koji ne žele da se lično založe da nešto konkretno urade i promene ovakvo stanje. Pa jeste, ja nisam taj, kako ste rekli, već sam onaj koji razmišlja, koji osjeća, koji je duhovno, e, moralno, intelektualno, personalno, tradicionalno, koji nadvisuje sve sadašnje primjere iz bliže i dalje istorije i to u svetskim razmerama. Dobro, a šta ste konkretnije mislili da saopštite meni i našim Pa Ja sam se odlučio za žrtvovanje. Žrtvovanje da prinesem žrtvu sebi, svome narodu, široj društvenoj zajednici, svetskoj zajednici. To bi jedna bila žrtva za ljudska prava, demokratiju, o kojoj toliko svi puni usta, ja bi napravio žrtvu za istinu, za, za pravu pravcatu istinu. A kako bi to žrtva bila? To bi bila izrazito personalna, jedna lična žrtva nezapeležena i ikada viđena od kada je sveta i veka. Žrtva koja bi e, koja bi i, u papovsko-svetačkim krugovima izazvala poštovanje Možete li malo konkretnije da objasnite našim cenjenim slušalcima šta tačno nameravate da uradite? Pa znate, nameravam da u odsudnim trenucima kada pođu po slobodana da se, da se na licu mesta ispred kapije u Žičke jedan žrtvujem. Ja sam potpuno fizički i psihički spreman, jedino što me lomi je izvođenje žrtvovanja, to jest koju nekoliko metoda da primenim. A koje su to metode? To, to pre svega treba da je nešto efektno. Ja sam razrađivao e, samozapaljenje, ali to sam odmah odbacio, razapinanje na krst, zatim zversko ubijanje od strane trećih lica kojima bi platio, rastrzavanje od strane konja ili slične životinske vrste pogodne za dotičnu nameru, nabijanje na kolac, bacanje među pregladnele pse i zadnja mi je varijanta da me jedan kolega gađa noževima. Svaka vam čast, zaista ste genijalni. metode koje ste teoretski proradili? To je ono što sam ja teorijski studirao. Ja sam spreman da za, za najkraće vreme primenim bilo koju od njih. Čini mi se da ste prvo naveli samo zapaljenje, ali ste rekli da ste odmah odbacili. Zašto? imam je razrađenu, ali odmah da vam kažem i odbačenu. A zašto pitam zašto? Pa, kad se ovako krupnim projektima radi, onda čovjek mora mnogo da razmišlja. I mnogi su se zapalili i šta se desilo. Ništa se posebno, mnogi su se u svetu zapalili, ništa se posebno nije desilo. Zapalio se i onaj tečku u Pragu zbog Rusa i sad može da se ponosi svojim spomenikom na lepom mestu, ali on vam je jedan od malobrojnih. Ovi silni što su se palili, palili, palili i mnogi kažem su se palili, ti sve silni ništa nisu uradili. Neko je uzeo pare za dobru reportažu, čak im se ni imena ne znaju, osim u, u užem borodičnom krugu i šta sad, šta onda? Da, to je zaista tužno. Jest tužno, da ste primetili, dobro. U pitanju je revoltni protest koji mora da ima posljedice koje su dugotrajnije. da vam kažem ja, evo ovako prijateljski, da vam kažem, nije meni do spomenika, nije meni do reklame, meni je do efekta na širu društvenu i svetsku zajednicu, jer ja imam misiju. Misiju? Jest misiju, ja to duboko osjećam. Ako se zapalim, rizikujem da ne postignem željeni efekat. I onda šta sam uradio? To mi nikako ne bi odgovaralo. Sljedeće čini mi se beše razapinjanje na krst. Jes, razapinjanje na krst je jedna, jedna bolja metoda. Jedna bolja metoda razapinjanje na krst ili pilo koji oblik je anatomski neugodan koji je za čovjeka koji se razapinje. Recimo dva drveta u, u znaku hr srpski je daleko efektnije. Znate, M je neugodan položaj, ali ne zaboravimo simboliku da je većina ovih na zapadu osjetljiva na krstove i da je cela jedna religija doživjela uspeh baš na bazi razapinjanja pojedinca koji bi možda ostao nepoznat da je primenio neku drugu taktiku. Ja sam rekao da će biti teška priča, zato predlažem režiji da pustimo jednu pesmu, da odmorimo i mene i naše drage slušaoce, a potom ćemo da nastavimo ovaj teški razgovor. Vi slušate sada niz dlake, talk show braće Budkaj. slušate tog show Braće Butka i gledate u mutno nebo današnjeg dana koji je danas 27. ili tako a mogu vas obhrvati i crne misli daleko crnje od ovog svega do sada zbog tema o kojoj pričamo sa nam u studiju gospodin Jasmin Rudonja takozvani JR Tako zvani, to vi nekom drugom pričate. Ja se izvinjam. Gospodin džeja Dakle, J.R., vi ste počeli da pričate o ovim metodama žrtvovanja koje ste, kako kažete, teorijski razradili. Šta beše sljedeće? Podsjetite me, molim vas šta, šta beše šta se rekao, razapinjanje ono, je bilo, jel tako bilo je, šta smo ono, prvo samozapaljenje je bilo, Ajmo, sljedeće bih mogao da pomenem zversko ubijanje od strane trećih lica koje nije uopšte loše, jer mogu se lako pronaći ljudi, ali treba dosta da se plati, to je problem. Kad sam se pre nekoliko meseci ovaj, angažovao i tražio sponzora, da kažem, bilo je neki koji su me grubo odbili, ono, kažu, otarajte na svrata, kažu, bilo satanisto, majmunčino i tako dalje. A neki su tražili, opet autorska prava, tražili su medijskom pokrivanju u njihovoj organizaciji i slične su neke zahteve imali koji su opet meni neodgovarajući bili, znate. E, a bilo i oni koji su radili e, na, na, na, koji su želeli da rade na tome, ali su mi rekli da je potrebno proučiti zakonsku regulativu, pronaći odgovarajuće rupe u zakonu, da onda ne bi posle imali problema. Znate kako je s našim zakonima. A da vam kažem i to košta, advokati, pa sad ovi ministri u vladi koji neće za sitne pare da intervenišu prilika je jer sad bi mogli tako nešto uraditi jer se baš sad donose zakoni pa bi se mogao zakonski urediti moj slučaj šta da vam kažem problema puno mada to zversko ubijanje od strane treći lica je vrlo efektno znate onako počelo bi recimo kao obična tuča pa se onda pređe na kraća sečiva pa se završi uz vatreni okršaj u završno šutanje u glavu i overu iz blizine. Ja želim da to bude efektno, da to bude senzacionalno, senzacionalno, da se to ne zaboravi, da ljudi to koji žive da ga se to događa, će čitav život. Rekli ste da su konji i razapinjanje isto metoda koja vam se prilično sviđa. Konji su i razapinjanje između četiri konja. Jako dobra metoda, jako dobro, jako efektno. Da kažem, konji se lako nađu, ima ja kod konja čekaju četvorica vranaca, sija im se laka u glancenim mirišu na eleganciju, ma lepota jedna, kum ih ne da u zapregu dok ja ne obavim Šta imam, čuvaj i samo čeka poziv, ovo. Mobilni sam sad morao da ostavim Zbog ovog vašeg studija, ali čeka, uključen. I on tamo i ja ovde, ako mi, evo sad mogu da dozovem četiri konja i da se razapnem tu ispred vašeg radija ako treba. Evo, ne bi mi, ne bi mi, dok čovjek ne dođe, ne bi mi trebalo pola sata, ali sad se neću razapinjati, ne primite. Znači, vaš kum čeka poziv i spreman je potpuno da dovede konje koji bi vas onda rastrgli bez problema. On čeka spreman poziv, on je, moj pouzdan partner, životni čovjek koji, u kog imam bezgranično povjerenje i ja s njim imam dogovor od mi se, mi se nametnula ova misao kao logična i krunska misao mog dosadašnjeg života, a i budućeg. Znate kako, to je metoda s konjima mi je jako prirasla srcu. A recite mi, dedinje i konji, da li tu može biti neki problema? Da vam kažem, konjima ne bi trebalo da bude pre problema, jer ta se namera teško otkriva. Ako bi, recimo, vlast imala nešto protiv, ko će posumnjati na čovjeka koji se šećka sa svojim konjima? Uvek mogu da fingiram ispašu. Da, tu ste na devin živi bogati svet, imaju svakojake kusne ljubimce, pa ovo s konjima ne bi izazvalo neku posebnu pažnju. Da, nego ima još tu i razmišljanja koja bi me možda više opredelila ili me opredeljuju za volove. Pa volovi su spori. Pa volovi su spori, jest. Jest, baš u tome jeste. Znači, u tome jest poenta. Što se tiče otkrivanja namere, tu su volovi izjednačeni s konjima, plefira se ispaša. Ako netko posumnja, kažeš, evo, ogladno mi voj, volovi, tu ima na detinju Ti trave i šumice i tu šetam volove da ih napojim na jedem. To bi bilo jednostavno isfingirati. Ali da sporost volova? Pa to je ono što je najbitnija prednost volova znate, jer u čemu je reč? Ja imam tu dilema i dilema, ja ne mogu slušalcima za ovako kratko vreme sve to da predstavim u pravom smislu i onako kako bi želeo, ali dileme su jako, jako velike u mom biću. Ne mogu to da vam, da vam tako e, predstavim kako osjećam, to je ono što me, što me smeta. Gospodnja volja. žrtva bi u ovom slučaju bila svetinja. Odbranjivala bi opšte interese, demokratiju, odbranjivala bi slobodana, odbranje, odbranjivala bi neke svetle principe, odbranjivala bi i naš narod. E sad u čemu je stvar? Stvar je u tome da ja kao ličnost pri žrtvovanju hoću da postignem određene efekte. To je i razumljivo s obzirom na metode koje su ovdje razmatrane efekti mogu biti višestruki i ja trudim, ja bi se želao potruditi da izvučem maksimum iz ovog što ću da uradim, a maksimum može biti ili ovo ili ono. Šta? Pa maksimum može biti da me recimo da se samo zapalim, to vam je vrlo kratko trajno, znači efekat bi bio manji zato što bi to kratko trajalo, da me razapinju konji i to bi se desilo za vrlo kratko vreme, nekoliko sekundi, razvukli bi me na sve četiri strane, bilo bi krvavo, bilo bi što se krvi tiče odgovarajuće, ali bi kratko trajalo. Ako me volovi razapinju, to bi, pošto su oni sporiji, to bi, to bi bio efekat dugotrajnosti, veće je mučenje. A mučenje vama ne predstavlja problem ne predstavlja, ja bi se u svim tim sporim varijantama na kljuku andolom, andolima i to bi prebrodio junački. Zaista ste junak. Pa jesam junak, samo nije stvar u tome da ja prožim predstavu koja će što duže da traje. To je jedna od stvari. A druga, druga stvar je nešto što je možda mnogo i bitnije. Ono što je moj odnos i odnos mog žrtvovanja prema međunarodnoj zajednici ovima na zapadu koji nam kroje kapu. Šta je u pitanju to? Svakako možete da i pretpostavite. Šta je u pitanju? Šta pa, u pitanju je sljedeća stvar. U slučaju da se, e, da se primeni metoda koja je dugotrajna, koja izaziva ekstremno mučilačke situacije, dosta krvi, a postepeno umiranje, ja mogu da od raznih humanitarnih organizacija dobijem bodove, da izazovem sažaljenje, pa čak i da preobratim one koji odlučuju o tome. Oni bi mogli da prifate moje uslove da Semanu Slobodana, a to bi bio onda veliki uspeh. A još najveći uspeh bi bio kada bi ja i preživeo posle svega toga. Znači neka dugotrajna metoda, prilično okrutna, dugotrajna toliko da se međunarodna zajednica koja će sve to, ver, verujem, gledati preko svojih ekrana, televizijskih, e, javno mnjenje u stranim državama bi se moglo za vreme dok vaše samo pogubljenje traje moglo bi da se angažuje i da stopira ovu hajku na Miloševića. Apsolutno, to je ono o čemu ja razmišljam i što me vodi u razne dileme. Pa onda onaj kolac možda nije loš. Kolac je rešenje koje mi je jako blisko srcu. Kolac je jedna prilično nezgodna položajna situacija. Ja razmišljam da li da prvo treba mi pomoćnik dosta dobro pripremljen za nabijanje na kolac. Druga stvar je koji položaj, da li se nabijati na kolac od gore ili od dole. Ako se nabijam od dole, onda to ima izvesnih prednosti. Ako se nabijam od gore, to su druge prednosti, ali se zahteva rotacija, od, od 180 stepeni, što je tehnički komplikovanije. Jo, gospode Bože dragi. Znate, ko što sam rekao, mora neko da me nabije. A svi se boje da okrvave ruke. Jer ljudi se ustručavaju, kažu to je kažnjivo. Ali ima pravni koji su mišljenja da bi to moglo i da prođe kada bi recimo nekim mazohistima dao blanko potpis da to rade po narudžbini mene kao žrtve. Rekli ste mazohisti. Mazohisti, a i sadisti u jednom biću koji bi se saželi. je bilo baš mučno. Čitao sam ja na Driniću priju i nekoliko puta to mi se dopalo jako, to traje danima čak ako ti daju vode. Nema mnogo krvi, ali se vidi grč na licu koji prikazuje unutrašnje lomove u e, ovom što se napije na kovac. To međunarodna zajednica, zapadni faktor, to NATO ne bi tek tako mogao da gleda oni, oni šiptarski iz, izbeglice bi bili, da ne opsujem, ali znate onaj čidim. u, ovo što, u odnosu na ovo što, što bi ja uradio. Sažalio bi se i kurta i murta. A oni psi? Pa pregledali psi su jako dobra dobro rješenje, ali to opet tehnički i brzinski ne odgovara. Ako su pregledali to bi me rastrglo za tri minuta, to, to je nezgodno zbog toga, a mora bi se i ograditi prostor jer gde bi ja s psima, zapravo gde bi ja bio mačen već pse, a to bi onda otežavalo komunikaciju, to bi se, ako bi recimo vlast bila protiv te moje ideje, to bi se odrazilo na tajnovitost pripremnog postupka i tu bi ja mogao imati probleme. Šteta, volim pse, volim, volim posebno ove veće ovčarske, volim životinje i šteta da Miloševića nisu recimo zatvorili u zoo vrt, a ne u Užičku, jer to bi bilo efektno u zoo vrtu pamet stigrove da me bace. Znate, ovako nema smisla se žrtovati na je razdaljini od mesta fatanja. Ajdemo još brzo mi recite pre muzike koju ćemo da pustimo onaj posljednji metod o kome ste zapravo niste pričali nego koji ste naveli. Jes to je moj kolega, jedan bacač noževa, Radio e, naš na našim vašarima u Šapcu je poznat Maca Nož kao Viljam Teo, zovemo ga Viljo. Viljo bi me gađo noževima. To je dobra metoda. To se može dobiti. To je metoda koju ja nazivam kupovanje vremena. On bi me gađo precizan je mogao bi završni udarac da odlaže satima i da preti međunarodnoj zajednici i domaćoj nadobutnoj javnosti koji ne podržava ove ideje mogu bi da preti i da izaziva sažaljenje time što bi me kresno nožem na određeno mesto ali to bi bilo mesto koje nije ono što se kaže pogubno za život i tako bi mogli sa samo je bitno velik broj noževa odgovarajuće ovaj, nabaviti da on ne mora da se šećka i gubi vreme ovaj, to je loš potez da on nema pripremljenu dovoljnu količinu noževa, ali to bi mi mogli da se, da se preganjamo sa međunarodnim faktorima. Joj Bože gospode, ajde muzika jedna. Talk show braće Budkaj. Poštovani slušalci, u studiju Radio 021 je gospodin Jasmin Rudonja ili JR, čovjek koji je odlučio da izazove pažnju međunarodne zajednice. Ne samo međunarodne zajednice, nego i ovih domaćih ljigavaca koji nemaju muda da urade pravu stvar. Govorili ste o metodama žrtvovanja koje ste teorijski obradili. Teorijski obradio pa praktično izvežbo sve do momenta onog kad počne samo povređivanje, znači sve je spremno. Ja očekujem da li će to 31. biti ili će neki drugi dan. Mene ne smeta, ja noću obilazim, imam ljude koji tamo čekaju, koji će da mi daju signal kad mogu da pođem i da uradim ono što sam namerio. To je duboko moralni čin koji će sigurno imati veliki efekat, a ja potajno očekujem da, znate šta sam ja planirao? Šta? Ja sam planirao da u lice skrašem sve ono što mislim ovim činom, što mislim međunarodnoj zajednici, što mislim o njihovom moralu, demokratiji, ja sam svastan, a i to mi žela, želja, e, pojavit će se tu razne TV ekipe, stanice, to će biti jedna velika, jedan veliki događaj, jedna velika fešta, bit će i Sky, i BBC, i CNN, i svi oni koji su nam toliko zla naneli. Ja sam odlučio, kažem to će biti i to jeste duboko moralni čin, to će biti efekat, a ja potajno očekujem, pošto se serem pred objektive CNN-a, zaista direktno to smatram da je treba, potrebno uraditi, ja očekujem da se sve stopira, da će međunarodna zajednica moći da nađe snage one, one sile koje nisu dovoljno jake koje su humanitarne, koje imaju čovečnosti da će ubediti svoje vlade da reaguju i da nas sve puste više na miru. Hvala vam za sve. Divni nastaviti na koji bio na vezi pa je veza prekinuta. Pa ja sam, kao što kažem, ja, ja, sam, e, ja sam spreman da sve prekinem ovo što se s nama i našom državom i što se sa Slobodanom događa. Ja bi to da stopiram. Zbog te mogućnosti ja razmišljam o nekom pogubljenju koje dugo traje, to smo već razgovarali, jer treba ih naterati da razmišljaju i moraju biti svesni da se ja uopšte ne šalim. To bi pogubljenje moguće bilo prekinuti njihovom odlukom, i, a samim tim bi ja mogu da se izvučem sad zavisni, zavisno od toga kad oni u kom trenutku donesu odluku ko, koja bi posljedice imao po svoj organizam. Ali mogu bi se izvući što bi mi odgovaralo, izašao bi ko pobednik. U svakom slučaju ja izlazim kao pobednik, ali ovako bi ko živ pobednik izašao. Sjajno, sjajno ova ideja je toliko velika. Niko od naših ljudi to nije pokušao, nikom nije palo na pamet da prinese sobstvenu žrtvu na takav način. Zato ja sam na početku govorio šta sam ja, koji su moji moralni kvaliteti, ko sam ja ovde. Ja sam ovdje borac nad borcima sa sve one ljudske vrednosti o kojima mnogi pričaju, ali niko se ne pridržava. Tako da sam ja tu došao da istoriji pokažem kako se bori i kako se ne razmišlja o ličnoj koristi. Znači niste još odlučili koji ćete metod primeniti? Pa ja nisam odlučio, ali se sad prebirem i razmišljam da napravim kombinovani metod. Jer, evo, pričao sam za nabijanje na kolac kao nešto što mi je sad najbliže. I to je problem, mora neko da me nabije. problem je to što se, kažem, ustručavaju, kažem, kažnjivo je to. Ovaj, ali, recimo, neka kombinovana metoda pri recimo direktnom prenosu je bi bila veoma efektna. Bila bi, ono što se kaže, pogodak pravi. Ja razmišljam, evo ovako otprilike za sada, prvo da ide ovaj moj prijatelj malo s noževima da koketira s međunarodnom zajednicom. Znači da, da me prvo gađa noževima, a da idemo do sitne povrede malo krvi. Da, da me ne ispovređuje katastrofalno onako da, da, da, da, da presvisnem, nego samo malo da me potkači s nekoliko noževa. Onda bi sledilo nabijanje na kolac i to tako što bi se e, što bi se to izvršilo nabijanje, a onda s tim kolcem koji se koristio za nabijanje na kolac, onda bi se s tim kolcem razapeo na krst i tako razapet mogo bi biti bičovan, a na kraju rastrzan konjima još bolje volovima, jer smo rekli da su volovi sporiji i završnica bi bila ono, ono s početka što bi bilo masovno e, pogubljenje na zverski način od strane trećeg lica sa završnim udarcem, šutom, nogom u glavu i overo, overom petkom u glavu. Pa, zaista, zaista. Ja sam rekao našim slušalcima da će ovo biti teška emisija, ali <laughs> ovo kako ste <laughs> kako ste ovo rekli, ovo je zaista strašno. Evo neko je na telefonskoj vezi. Hvala Bogu da prekine ovu strahotu. Izvolite, dobro. dan. Dobar dan, slušam vas. Halo, dobar dan. Recite mi samo da pitam vaše goste, on možda čitao na Driniću prija? Ja sam, draga gospođa pomenuo da sam više puta da Drinić Ćupriju čitao i znam i onaj vic, šta čitao, nego šeto, ali nije to, ja sam zaista čitao na Driniću priju, analizirao sam nabijanje na krstima, na 15 strane opis, znam sve do utančina i još sam neke druge primere nabijanja na, na kolac. Ne, A recite samo da li biste te metode primenili na nekom od ovih naših današnjih e, ljudi poznatih ili tako? Da vam ja kažem, sad su se, znate kako, kad vide na vide neki marketinški efekat, kad vide neku korist za sebe, sad su se mnogi kao koji su čuli za ovo što ja hoću da uradim, sve kao ajde i mi ćemo uz tebe, znate ono, neko napravi dobru ideju i se svi drugi šlepaju, e tako i sada imam neke, neke koji bi da se šlepaju uz, uz mene, a bili su predlozi da se neko od ovih optuženih za, za hak žrtvuje na taj način da izbegne hak, no vidjet ćemo, ne znam. A recite mi... To bi u Brisel moglo ovako za Eureku ili tako nešto. A recite mi samo kako se vi zovete? vi ja, zaista... Ja sam Jasmin Rodolja, a zovu me JR. Izvolite, recite, pitajte. <laughs> Slušamo ja sam bez teksta, mislim stvarno. <laughs> E, nastavit ću da slušam vaše goste. Hvala lijepo. Zahvaljujem mnogo na ovom javljanju. Zahvaljujem što ste što ste dali pauze i meni, jer zaista je postalo strašno ovo. To su činjenice, to je nekom strašno, ali ako se čovjek udubi, to je strašno patriotski, u tom smislu može biti, to je strašno dobro u nekom moralnom smislu, ako ćemo o strašnom da govorimo, to je strašno, ali pozitivno strašno. Gospodine, gospodine JR, rekli ste e, sada kada se gospođa javila da je bilo nekih predloga da se još neko vama pridruži. Jest, to su predlozi za neko kolektivno žrtvovanje. Neki imaju ideju da se svi kolektivno žrtvuju. To sad svi, neka grupa ljudi da se kolektivno žrtvuje, ali to može da prođe pod uslovom da sam ja i dalje centralna figura, ovi mogu iza mene na kastovima da budu ja imam ideju, nosim je u sebi, od mene je potekla i ne bih želeo da se to proširi na veći krug ljudi, jer moje mjesto u istoriji bi onda bilo umanjeno, rekli bi ovi, nagovorio te ovaj na krstu iza tebe ili onaj što ga bodu nožem tamo još iza ili neko od ovih okolo. Ja sam nosilac ideje, ja sam nosilac prosperiteta budućeg pod mojom žrtvom koji bi dodao ovoj državi, tako da tu neću da uopšte imam dilemu. Ja kao centralna figura, a eventualno pomoćnici na 5 do 10 metara iza mog krsta i mog mučilišta. Hoću u program! Dobar dan, u programu ste, izvolite, slušam vas. Halo, dobar dan. Dobar dan. Da li bi gospodin možda recimo od sebe na takav način da sam ode u Hag? Ja mislim da bi to bila slava ovako, baš prava. Zahvaljujem na pitanju, zahvaljujem. Šta kažete gospodine? je neozbiljno pitanje, pazite, efekat da ja odem u Hag, prvo mene u Hag niko ne zove. A i da me zove, znači ja kad bi otišao u Hag, izbacili bi me ko kufer iz Haga, jer mene tamo niko ne zove. A i da me zove, šta bi se desilo? Evo, otišli su u Hag neki koje zovu, pa Miloševića opet, opet nisu amnestirali. To nije rješenje, draga moja gospođa. vama kažem, ovo je pravo rešenje za sve naše probleme. Pred CNN BBC kamerama, kad bi počele da frcaju džirice, jetra beli i crni bubrezi, da se mnogo krvi iz, iz prosipa sve pred kamerama i da vide lica tih što se muče u ime pravde i demokratije, da vide onaj grč patriotski, to bi ih možda slomilo jer do sad sve što pokušavamo izaziva njihov prezir i odbacuju nas kao nemoralne ljude, kao balkance koji nemaju u sebi ono što kao oni imaju. Hoću program! Dobar dan u programu ste, izvolite. Dobar dan, želim. Slušam vas. Pa ne bih želela ničiji predlog i, i dobru ideju da omalovažim i svaka čast, međutim ja mislim da, da to nije dovoljno jako da. nije ubedljivo, bar za mene. Ja mislim da je mnogo teža stvar e, kupiti od naroda novac iz slamarice, iz džepova, iz malih džepova, iz stipela i tako dalje, i sve ono što narod ima pa skupljati pa ga nositi po, po celoj zemaljskoj kugli pa sakrivati pa posle ne znaš ni gde si ga sakrio. Znači, znate koje su to muke? To e, vaše rješenje rešenje nije loše onda, da, da. kako nabijanje na krst, pa to je odnosno na kolac, pa onda zamislite sve te silne neprijatelje koje imate, to sve treba pohvatati, treba da vidi ko vas loše gleda, ko vam loše misli. Znate koji, koji je to, koja je to borba, koja je to žrtva. Pa ja, onda, to, ja to i kažem, ta moja žrtva je utoliko veća. Da. Ako vi mislite tako, ta moja žrtva je utoliko veća, draga gospođo. Ja se slažem da ima elemenata koji vašu ovu tvrdnju mogu da ja je mogu potkrepiti, ali ja mislim da to još uvećava u žrtvu koju ja prinosim celom demokrat, celom, celoj demokratskoj zemaljskoj kukli, celoj istoriji od Pantiveka pa do u buduće. Zaista ste genijalni. Evo, približavamo se kraju emisije, zaista teške emisije danas. Šta očekujete? Kakav je rezultat koji očekujete, koji priželjkujete, ali zaista mi recite onako iz dubine duše. Pa ja sam dosta rekao, znate, rezultat bi imate povoljni, nepovoljni i polupovoljni. Nepovoljni da, da ja nekako ne uspijem pred kamerama stranih, zapadnih, istočnih, svih sila sveta da se žrtvujem na pravi način Užičko 11 pred kapijom u toku fatanja Miloševića. To bi bilo nepovoljno. Ja bi se posle toga možda i ubio ako ne bi uspao da se žrtvujem. Ali ne bi se ubio da vam iskrenije kažem, onda bi probao da se žrtvujem tamo na sred, na sred centra u, u, Hagu. To bi bila operacija koja bi također mogla da ima sličan efekat, ali bi tehnički bila dosta dosta problematična, ko će volove u Hag da dovede, znate da je tamo sad slinavka šap ludek, ne bi mi pustili volove u Hag i onda tu ima dosta problema a tamo znaju biti neutrenirane volove za razapinjanje nije ni malo lako, ovo za drvo i krstove to bi lakše išlo. Tako da to je nepovoljna varijanta, povoljna, srednje povoljna varijanta je da se ja jednostavno odužim čovečanstvu i da preminem na tom kocu i krstu zajedno uz belosvetske muke puno krevi, džikerica i ostalih organa koji su prilikom tog žrtvovanja poispadali napolje, a najveći uspeh bi bio taj da se ja iz tog žrtvovanja izvučem živ, tako da budem primjer živog herojstva, nadherojstva koje nije do sad zabeleženo nigde u svetu, niti će biti. Znači, najpovoljnija varijanta je da ja preživim sve ovo, da vam međunarodna zajednica oda priznanje i da Slobodana više manu na miru i da ga ne diraju. Hvala vam za sve i puno zdravlja. Evo 11 sati i 19 minuta. Ostaje nam da zaključimo emisiju. Po vama sve to ima smisla. Ne znam šta misle naši slušalci. Ja mislim da ima da je vaša ideja Dobra, ali ovako za, za emisiju prilično to morbidno zvuči, posebno ove džigerice razastrte o kojima pričate. Jeste, ali život nije šarena laža, život nije torta sa šlagom, životu treba prići s objektivnog ugla posmatranja, tako da džigerica, e, nabijanje na kolac, od gore od dole, rotiranje, rotacija krsta, rotacija kolca, to su sve realnosti današnjeg kako današnjeg, ali tako i budućeg, a tako i prošlog života. Gospodine, mnogo vam se zahvaljujem na gostovanju u našoj emisiji. Evo, došli smo do samog kraja. Želim da se zahvalim svima koji su nas pratili. Nadam se da su uslišili moju molbu s početka emisije svi oni koji imaju problema ili koji nisu dovoljno odrasli da slušaju ovakve stvari šta možemo život nije tako lep kao što možda neki misle. On ima svoje i svetle i tamne strane. Mnogo vam se zahvaljujem, želim vam prijatan dan i ostale dane i što da vam kažem, čujemo se sljedećeg utorka. Talk show braće Budkaj.